Argi nežinote, broliai? Aš kalbu išmanantiems įstatymą. Jog įstatymas galioja žmogui, kol jis gyvas. Pavyzdžiui, ištekėjusi moteris įstatymo susieta su vyru, kol jis gyvas. Jei vyras miršta, ji tampa laisva nuo įstatymo, siejusio ją su vyru. Taigi ji vadinsis svetimautoje, jei vyrui gyvam esant priklausys kitam. Bet jei vyras miršta, ji tampa laisva nuo įstatymo ir priklausydama kitam nebėra svetimautoje. Šitaip, mano broliai, ir jūs esate per Kristaus kūną mirę įstatymui, kad priklausytumėte kitam, prikeltajam iš numirusių, ir kad mes visi duotume vaisių Dievui. Kol dar gyvenome kūniškai, Mūsų sanariuose veikia įstatymo pažadintos nuodėmingos aistros ir mes davėme vaisių mirčiai. O dabar, numirę tam, kuris mus laikė surištus, esame išvaduoti nuo įstatymo, kad tarnautume, laikydamiesi dvasios naujumo, o ne raidės senumo. Kągi sakysime, gal kad įstatymas yra nuodėmė? Nieku būdu bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, jei nebūtų įstatymo, ir nebūčiau suvokęs geismo, jei įstatymas nebūtų pasakęs negeisk. Bet nuodėmė per įsakymus gavusi progą pažadino manyje visokius geismus, o be įstatymo nuodėmė negyva. Aš kadaise gyvenau be įstatymo. Paskui, atėjus įsakymui, atgyjo ir nuodėmi, o aš numiriau. Taip man paaiškėjo, kad įsakymas, skirtas gyvenimui, nuvedė mane į mirtį. Įsakymo paskatinta nuodėmi mane suvedžiojo ir juo mane nužudė. Taigi įstatymas šventas, įsakymas taip pat šventas ir teisingas ir geras. Vadinasi, geras dalykas man tapo mirštamas? nieku būdu. Bet nuodėmė pasirodė esanti nuodėmė tuo, kad atnešė man mirtį, pasinaudodama geru dalyku. Dėl įsakymo nuodėmė pasirodė besaiko nuodėminga. Mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmės valdžion. Aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. O jei darau, ko nenoriu, tai pripažįstu, jog įstatymas geras. Tada jau nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmi. Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tai nebe aš tai įvykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmi. Taigi randu tokį įstatymą, kad kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu. Deja, savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane be laisviu nuodėmės įstatymu, klūdinčio mano nariuose. Vargšas aš žmogus. Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno? Bet dėkui Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu nuodėmės įstatymui.